također, spomenut ćemo i hadis od Semora ibn Đutu, radijallahu ta'ala anhu, jako zanimljiv hadis, to je san Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam je objav. Poslanik alaihi sallatu wa sallam je u tom snu bio vođen od strane Meleka i vidio je dio onoga što događa u kapuškom u zavrnom životu. Dio onoga što događa u zavrnom životu. Poslanik Ali vrlo često bi kaže ujutru, govori o ashabima, ima li neko da nam priča neki san? Ima li neko da nam priča neki san? Ili neko od vas nešto usnio da nam ispriča? Kaže pa je toga jutra Rasulullah Ali salatu nama ispričao, ispričao jedan jako zanimljiv san. Kaže, došla su mi dvojica ove i uzeli su me sa sobom. I rekli su mi, kreni, pa sam krenuo sa njima. Onda smo došli do jednog čovjeka koji je ležao na leđima. A kaže, iznad njega je čovjek stojao sa ogromnom, sa ogromnom stijenom u rukama i kaže, bacao mu je, bacao mu je, bacio mu tu stijenu na njegovu glavu. Kaže, papi mu ta stijena u potpunosti uništila njegovu glavu, a taj bi se kamen skotrljao tamo ili onamo, a kaže ovaj koji bi bacio taj kamen, otišao bi ponovo za taj kamen da ga uzme i kada bi se vratio, ovaj koji je bio kažnjavan i udaran kamenom, kaže njegova bi se glava vratila u istom probitnom, dakle, ovaj stanju. Zatim bi ovaj koji je nosio kamen i udarao ga, ponovio isti, dakle, ovaj slučaj. Pa sam rekao, subhanallah, Šta je ovo? Ko su ovi dvojica? A meni bi rečeno, idi, idi. Zatim sam došao, kaže, došli smo do čovjeka koji je također ležao na leđima, na svom zatipku. Kaže, a pored njega je čovjek stajao sa nekom vozdenom, kaže, kukom, i kaže, on bi mu tu, tom kukom, dakle, ovaj, kažnjavao bi njegovu, njegovu desnu, voda, pa lijevu stranu ovaj, lica, Zatim bi, dakle, prešao, prvo bi e, kaznije kažnjavao na jednoj strani njegovog lica, onda na drugi, na drugi dio njegovog lica. I kaže, kada bi se vratio na drugi dio njegovog lica, to bi mu ovaj, e, ta strana pozdravila, pa bi on ponovo, dakle, nastavio da kažnjava, na taj način. Pa sam rekao, subhanallah, ko su ovi dvojica? A meni bi rečeno, iti, idi. Zatim smo došli do, do, do jedne ovaj, e, pećnice, do jedne takve pećnice, ovaj, e, kaže u toj pećnici se, čuli su se glasovi i galama. Pa smo pogledali tu pećnicu i u njoj smo vidjeli ljude i žene od odjevene. Kaže, ispod njih e, je se e, je, je bio jak, jak plamen i kaže kada bi dobro plamen u njih, oni bi dakle još više pustili svoje glasove. Rekao sam, subhanallah, ko su ovi na meni bi rečeno iti, iti. Zatim smo došli do rijeke, do obale rijeke koja je bila crvena poput krv. I kaže, na obali te rijeke, u stvari u toj rijeci se nalazio čovjek koji je pivao. a na obali te rijeke nalazio se čovjek pored koga se nalazila gomila kamenja. Kaže, ovaj koji, je pivao rijekom, došao bi do ovaj obale, a ovaj koji ga je čekao, bacio bi u jedan kamen u usta Otvorio bi mu usta, bacio mu po jedan kamen, onda bi on otišao od kriva, ponovo se vratio, zatim bi mu ponovo ista, ista kazna stigla. Zatim sam rekao, subhanallah, ko su odi, a meni bi rečeno, nastavi, nastavi. Dakle, nakon toga je Resulullah sallallahu alaihi vidio bašću u kojoj je bio jedan čovjek i oko njega su bila mnogo brojna djeca. Pa je nakon toga Resulullah sallallahu alaihi pitao ove velike, ko su ovi ljudi? Ja sam vidio zaista velika čuda večeras. Šta je ovo što sam ja? Šta je ovo o čemu se radi? tko e, ko su ovi ljudi, pa mi je, pa mi je rečeno na kraju. Kaže, što se tiče onog prvog čovjeka, to je čovjek <laughs> koji je dakle, bio kašnjavan, koji je bila bacana stijena ogromna na, na, ovaj, na, na glavu, to je onaj čovjek koji je znao Kur'an, a nije radio u njemu, i to je čovjek koji je prespavljivao namaze, obavezne namaze. Dakle, ovo se odnosi na umemu, prije svega. Na umemu koja ima znanje, koja ima Kur'an, a koja ne radi u Kur'an. I također na one, na one ljude koji ih znaju, a ne rade po svome znanju. I odnosi se na one koji prespavljaju, prespavljuju, odnosno ovaj, ostavljaju namaze bez opravdanja, a to su obavezni namazi, odnosno, odnosno farzovi. Najveću odgovornost, kao što znate, braći drage, nose oni koji imaju najviše znanja. Shodno tome koliko imaš znanja, toliko ćeš imati govoriti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali svaki onaj koji ima znanja, po pitanju nekih propisa, obavezan je da radi ishodno tome znanju. Tako da se ovo odnosi samo na, na učenjake, na, odre, skupinu, gdje se odnosi na svakoga onoga koji poznaje određeni dio, dakle ovaj propisa, a na čemu ove skupine jesu normalno učenjaci, odnosno, odnosno Dakle, ovo je velika pita za sve nas i opomena da a, trebamo imati Kur'an, trebamo imati znanja, izučavati, saznavati i tako dalje. Ali još obaveznije od toga jeste da radimo o Kur'anu. Jeste da radimo o znanju. Jeste da radimo o onome što je on subhanahu wa ta'ala objavio. Inače, to je najveća propast. Imati svjetlo, imati Kur'an, imati Islam, a ne okoristiti se od toga. Drugima oprosjavati put, a sam u tame u tame grijeha i propasti, dakle, zapadati. Zatim kaže onaj drugi čovjek koji je bio kažnjavan ovaj, e, čija su usta bila kidana na, na jako ovaj, e, na ovaj način na koji je dakle, prikazan ovim gozdanim kukama i predmetima, kaže to je čovjek koji bi izašao iz svoje kuće i širio laži, i lagao, potvarao, smišljao priče. Kaže, ovo je kasna za takve ljude koji lažu, izmišljaju, potvor, potvaraju i tako dalje, da bi te njihove laži takve dostigle dakle ovaj horizonte i na jednoj i na drugoj i na drugoj strani. Subhanallah. Dakle, laži, braćo moja draga, pogledajte kolika je opasnost laži i ovog velikog grijeha i kakve su posljedice, se konsekvence za onoga koji se bavi lažama i ovim, a, ovim, ovim dakle, jako opasni, opasni pojmova. Živimo u vremenu, braće moje da kada se ljudi po ovom pitanju malo pojava. Allah subhanahu <clears throat> Izmišljaju priče, ovaj, potvaraju, potvaraju ljude, udaraju na obraz ljudi. Dakle, kakve se priče mogu čuti u muslimanskim sredinama, i u muslimanskim čašijama, i u muslimanskim mahalama. <clears throat> To su priče koje mogu potegnuti jedino u jednoj neznabožačkoj sredini. Šta smo onda to mi? Šta se to dogodilo sa nama? Da smo prihvatili da prenosimo laži, da izmišljamo laži i da potvaramo i da potvaramo dakle jedni i da potvaramo jedni i drugi. Pogledajte kakve dakle ovaj kazna predviđena za ovaj e, te ljude. Zatim skupina ljudi i žena koji su nalazili u ovoj vječnici, ovaj, a ispod kojih je bila ova vatra, kaže Rasulullah sallallahu alaihi da mu je rečeno da su to, da su to budnici i bludnice. Da su to budnici i e, budnice, porok koji također ovaj, e, jako hara našim društvima, porok koji je toliko dakle ovaj, raširen, porok koji se tako javno sada čini da su muslimani u potpunosti izgubili stid i ovaj obraz u velikom dakle ovaj broju da je vrlo često vjernika ovaj stiv, da prođe nekim određenim dakle ulicama zbog razno raznih ružnih prizora koje može dakle ovaj da vidi i zaista onako kao što je poslanik sallallahu alejhi rekao da, da će vjernik reći samo da su se makar sklonili sa ovog javnog mjesta da ih ljudi da ih ljudi ne gledaju. Zbog toga, u tom smislu bi trebali maksimalno svi truda da uložimo na naše sredine, da naše čašije očistimo od takvih, dakle, prizora i da opominjemo jedni druge, ne bi se ovog glužnog prijeha i poroka, dakle, spasili, spasili nas i cijela naša društva. Čovjek koji je plivao u crvenoj rije, rijeci, a onda ga je ovaj sa obale rijeke kažnjavao gađanjem gađajući ga kamenjem, kažu to je čovjek koji je jeo kamatu. To je kamataš, kaže, rečeno je poslaniku Muhammedu sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam, kamata je kao što znate, jedna veliki grijeha, rat protiv Allah, subhanahu wa ta'ala, ne izvodi iz ali je čovjek jako, jako, dakle, u opasnoj situaciji koji se bavi, koji se bavi kamatom, koji jede kamatu daje i daje kamatu. Postoji puno hadisa koji govore zaista o opasnosti ovoga grijeha, mi nećemo dakle, sada na to duriti, ali nam je dokaz ovdje to da je kamata jedan od grijeha zbog koje će biti čovjek kažnjavan u stoma azabu, odnosno u životu. Zatim, nakon toga, čovjek koga je Rasulullah sallallahu vidio u bašći, predivnoj bašći, vis, uh, e, visokog stasa i tako dalje, skoro da nije mogao da ga Rasulullah sallallahu ovaj, e, do kraja vidi njegovu visinu e, koliko je dakle bio visok, a oko njega su bila djeca, kaže Rasulullah sallallahu na da mu je rečeno da su to, da je to Ibrahim ali i u sallam, a ova djeca oko njega to su muslimanska djeca, to su djeca koja su umrla na fitri, na prirodnoj vjeri, to jeste djeca koja su preselila prije punoljetstva, a ona su u islamu, odnosno na fitri, na prirodnoj vjeri u kojoj izvišenje Allah subhanahu ta'ala stvara, stvara e, sve ljude, a onda nakon toga roditelji uh, svakog djeteta preusmjeravaju svoje dijete e, prema onim ubjeđenjima koja, koje, u koja su oni, u koja su oni dakle, ovaj, ubijeđeni. Zatim je rečeno Rasulullahu sallallahu sallam, a djeca mnogobožaca, Allaho poslaniće, šta će biti sa njima? Sa djecom mnogobožaca, koja su se rodila u mnogobožačkim porodicama, poslanik sallallahu alaihi sallam reče, i djeca mnogobožaca. Jer su i ta djeca koja nisu postigla u bulu, što bi rekao naš narod, to arapska riječ, ona također su u islamu, odnosno u imanu, i ona će biti, inša Allah, stanovnici, stanovnici ovaj, e, džaneta.